بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترينان منذ ربيع ثاني mwaka elfu moja mia nne arobaini na nne katika darsa ya kitabu أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندرينا موضوع العفو عن الناس نتلفكي قول الشيخ حفظه الله قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هي آية katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ya ayuha nabiy ewe nabii inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji qala qala fi tawrati yani bimaana mfano wa maneno kama haya pia yamekuja katika kitabu alichoteremshiwa Musa alayhi salatu wassalam akaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika katika Taurat ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ewe nabii hakika sisi tumekutumiliza wewe shahidan ay shahidan liummatika almu'minina bitasdiqihim linubuwatika وبما جاء في رسالتك وعلى الكافرين بتكذيبهم ewe nabii hakika sisi tumekutumiliza wewe kuwa ni shahidi maana shahidi kwa umma wako wale waliokuamini ushuhudilie kuwa hao wameniamini na kunifuata na wale waliokufuru washuhudilie kuwa hawa walinikufuru wakanikataa wala hii aya haimaanishi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ashuhudilia katika vikao vyetu kama wanavyofasiri asofia msufi akwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ashuhudilia katika vikao vyetu kisha dalili inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira do tafsiri hiyo hakuna mwanachuoni yote aliyosema sababu ametokea karibuni mmoja katika khurafiyin wa Misr tena zungumza kuiwalia asema anamswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam magharibi salatul maghrib alipokuwa swalisha anamswalisha mtume una adabu <laughs> ungerudi nyuma basi tena yosema kuialia na pia akahudhuria darasa yangu mwanzo mpaka mwisho unjuaje asema baada ya darasa kuna mtu anifuata asema anamuota mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mimi nitakuja kuswali magharibi pale alafu tahudhuria darasa siondoke paka ishi huu ni katika uongo wanaotunga alkhurafiyun makusudio yao ni kuwaghuri wale awamu wadhanie kuwa daraja yao iko juu sana na subhanallah mmoja katika awamu amwambia wacha kutuambia sisi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam swali nyuma yako maghrib na kuhudhuria darasa yako ungetuambia unamuona kwa macho tungekuamini hivi ungesema unamuona kwa macho ukamkuana naye sisi pia tungekuamini ana <laughs> mkweli Allahu musta'an almuhim si maana aya sija kaja khurafi akakwambia lakini si aya sema shahidan yashuhudia vikao vyetu ah, si maana yake kabisa awashuhudia waumini waliomwamini na kumfuata kuwa hawa waliniamini na kunifuata na wale waliomkufuru kadhalika hawa wamemkufuru na kumkanusha ومبشرا للمؤمنين والبشارة هي الإخبار بالأمر السار بشارة نكمبتي mtu habari yenye kufurahisha to bishara wabashirie bimaana wabashiria kukuwapa habari zenye kuwafurahisha wanadhiran ay lilkafirin muonyaji kwa makafiri kutokamana na adhabu kali itakayowapata والنذارة هي الإخبار بالأمر المخيف النذارة maonyo ni mtu kumpa habari mwenzake kwa jambo lenye kuogopesha na ndio maana utaona kukiwa mahali kuna hatari waandikiwa nini onyo onyo mbwa kali na ukikaribia pale kuna mbwa wakali na pengine afugi hata mbwa ndani lakini kuna milango mkitembea muone inaandikwa onyo mbwa kali ama onyo kadha wa kadha jambo la kutahadhari hapa likay yujtanaba wa yuhdhar ili mtu ajiepushe na tahadhari au yaweza kuwa maana mubashiran lilmuti'ina biljannati wa nadhiran lil'usati binnar mkuwabashiria wale wenye kutii pepo na kuwaonya wale wenye kuasi kuwa kuna adhabu ya moto wal billah قال وحرزا للأميين أي حصنا من قومه للأميين وهم العرب نتومي صلى الله عليه وسلم من قومه كواراب يتحصنون به من الشيطان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا يويفاذي واو كتكمانا نا waarabu waliitwa al-ummiyun kwa sababu walikuwa wengi katika wao wakati wa jahilia hawajui kusoma wala kuandika hawajui kusoma wala kuandika na mtume sallallahu alaihi wasallam ameitwa an-nabiyul ummi kwa sababu yeye pia alikuwa hajui kusoma wala kuandika alayhi salatu wassalam وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل المتوكل على الله wewe ni mja wangu na ni mtume wangu nimekuita almutawakkil yani mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala لقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله في النصر والصبر على انتظار الفرج والأخذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام وعد الله المتوكل بسبب نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa كيشاشي كتك رزقي riziki chamtosheleza na kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika nusra kunusuriwa juu ya maadui zake kadhalika kusubiri na kuongojea faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na akhlaqi njema na kuwa na yaqini juu ya ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tamnusuru ليس بفظ وهو سيء الخلق الجافي الفظ ni mtu mwenye tabia mbaya msusuavu mtu fadh na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam walau kunta fadhan غليظ القلب لانفضوا من حولك lau kama ungelikuwa tabia yako ni mbaya na msusuavu na una moyo mgumu basi masahaba wangelikukimbia wasingeweza kukaa na wewe kimtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mlaini fabima rahmatin min Allah linta lahum alikuwa mlaini kwa wao ليس بفض ولا غليظ أي قاس القلب ولو كنت فظا غليظ القلب مسوسواف وموه علينا موه مغوم طوم صلى الله عليه وسلم حقو نصفه هي ولا سخاب بالاسواق اي لا يرفع صوته على الناس في الاسواق لسوء خلقه ولا يكثر الصياح عليهم بل يلين جانبه لهم ويرفق بهم Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kunyanyua sauti yake katika masoko kama wanavyofanya watu wenye tabia mbovu au kupiga ukelele tu niwaeleza juzi kuwa ukitaka ukelele nenda sokoni utajua kama watu wapiga kelele na nikawapigia na mfano hapa kwa kuwa wamezoea sana kupiga zile kelele na siku hizi wana zile maiki ndogo zile warekodi wazungumza pale dawa yameende shilingi kumi dawa yameende shilingi kumi alafu yawekwa pale wewe ukipita utasikia kelele wewe mpaka masikio yakupasuke dawa yameende dawa ya panya dawa sio nini mshasikia hizo ah. vitunguu kilo moja shilingi kadhaa yataja pale kisha yapiga kelele sasa ule ndio mfano wa kelele za sokoni ule ni mfano lakini katika masoko kuna kelele sana kelele kila mmoja ana kelele zake sababu watakakuvutia wale wateja akiwaona kinyama za kimya yeye akiwa mtulivu wale wateja watakuwa wapita pita kuna kelele sokoni kuna kelele sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam si katika sifa yake kupiga ukelele katika masoko wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati walakin ya'fu wa yasfahu katika sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kulipa baya kwa ubaya lakini alikuwa akisamehe وذلك ما لم تنتهك حرمات الله تعالى لكن hii ikiwa watu hawajeingilia mipaka ya Allah ama ikiguswa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala la Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwingine kabisa kama utakavyoona mbele hakubali jambo hilo qala wa lan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja' والمراد بها ملة الكفر فأقام الله بنبيه عوج الكفر حتى ظهر دين الإسلام ثم صلى الله عليه وسلم قال يندوى قولي وبطوف نوبيند وكفيري مبكى واتوكا وكبالي بإسلام نو إسلام كوازي كبس وقيل هي ملة إبراهيم na wengine katika walioeleza hii hadithi wasema الملة العوجاء هبا يقصدها ملة إبراهيم فإنها قد عوجت في أيام الفترة صبوا لي هريب ilikuwa ni mila imenyooka wakati wa jahilia wakafanya nini wakaipindisha mila ya Ibrahim kwa ikawa ni mila iliyopindishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kulingania watu katika Uislamu na kunyoosha mambo sababu wale walikuwa wamezidisha wamepunguza wamebadilisha mambo بأن يقولوا لا إله إلا الله wakawaelekeza katika kusema la ilaha illa Allah ikawa ni amri ya kuiwacha shirki na kuwaregesha katika tauhid kama alivyofundisha Ibrahim alayhi salatu wassalam فيفتح بها أو في عفوا فيفتح بها أعينا عميا وهي دعوة توحيد أكاوني من كفنغوا ماتشو أمبابي يمي بفوكا كتويون حقي فنغوا ماتشو وناو ماتشو لكن هاويوني حقي وآذانا صما لا تسمع دعوة الخير na kufungua masikio yaliyopiga uziwi sababu hayasikii khairi akayasikilizisha khairi wa quluban ghulfa wa quluban ghulfan ay ghattatha dhulmatu shirk nyoyo ambazo zilikuwa zimefunikwa na kiza cha shirk fakana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sababan fi hidayati an-nas ila al-islam وتعريفهم بدين الله عز وجل ومتوم صلى الله عليه وسلم akawa سباب sababu ya kuwaongoza اسلام katika Uislamu na kuwajuza dini ya Allah قال وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقوله تعالى mtume sallallahu alaihi wasallam katika muamala wake huu alikuwa akitendea kazi auli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun na wakumbusha tu kuwa tulitaja nyuma kwa akhlaq za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Qur'an kama alivyosema Aisha radhiallahu anha na ukitizama makini utakuta kuwa hizi akhlaq zilizotajwa katika hii hadithi ndio akhlaq ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chake kama hii kwa mfano idfa billati hiya ahsanu sayi'a kinga maovu kwa kutenda yaliyomema zaidi nahnu a'lamu bima yasifun sisi tunafahamu wayasemayo وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نسيما ملوانgu najikinga kwako na wasiwasi wa mashetani na najikinga kwako Mola wangu wasinifikie mashetani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akatendea kazi hizi aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam lile baya alilipe kwa jema na katika aya ya sura Fussilat idfa billati hiya ahsan Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hapo alimwambia wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu mema na maovu hayalingani idfa billati hiya ahsan pinga uovu kwa liliojema zaidi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa hapo yule ambaye baina yako na yeye pana uadui kaannahu waliyun hamim atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu bimaana yule mtu anayekufanyia uovu ukamfanyia wema huenda akarudi katika usawa akajuta kwa nini akufanyia wewe uovu wakati wewe wamfanyia wema mwisho wa kuisha akarudi katika usawa akawa kama mtu wako wa karibu anayekuonea uchungu kabisa na kabla ya hapo alikuwa ni adui yako فهذا أدب عظيم ومن مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم إذن كتك أداب تكوف كتك تبيا جيما أنبازو الله سبحانه وتعالى أمم ممريشا تمواك صلى الله عليه وسلم أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة wanapokufanyia uovu maadui zako kwa matamshi na vitendo basi na wewe usikabiliane na wao kwa uovu maa annahu yajuzu muaqabatu almusi bimithli isaatihi pamoja na kuwa yajuzu kumlipa mwenye kukufanyia uovu kwa uovu kama wake la bas wa jazaa'u sayi'atin sayi'atu mithluha walakin idfa' إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم lakini wewe zuia ule uovu wanaokufanyia kwa kuwafanyia wema fa inna dhalika fadlun minka ala almusi hiyo ni fadla wewe wamfanyia yule mkosi wa min masalih dhalika annahu takhifu alisaa'atu anka fi alhali ukimfanyia wema yule anayekufanyia uovu pale pale mwanzo ule uovu wake utapungua pale pale wa fil mustaqbal na mbeleni pia akitaka kufanyia uovu atakumbuka ule wema uliomfanyia wa annahu ad'a li jalbi al-musii ila al-haqq na kumfanyia wema aliyokosea ni zaidi katika kumvutia yule aliyekosea katika haki واقرب الى ندمه واسفه na hii ndiyo zaidi kumfanya ajute na kuwa na majuto kwa yale aliyokufanyia warujuuhu bitawbati amma faala na kurudi nyuma na kutubia kwa yale aliyofanya waliyattasif alafi bisifati alihsan na yule anayesamehe basi asifike kwa kufanya hivyo atasifika na sifa ya kufanya wema wayaqhar bidhalika aduwahu shaytan na kwa kufanya hivyo humshinda nguvu adui yake shaytan waliyastawjib athawab min Allah na bila shaka atapata malipo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake yamewajibika kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala فمن عفا وأصلح فأجره على الله يلي من يكسامي أكتنجنيزة الإمام وكسامي هو يؤجر ياكي هو الله هاي جريكاني أجريان ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة na نعم، maqami haimzidishii yule mwenye kumsamehe mwenzake isipokuwa utukufu na humnyanyua cheo chake hapa duniani na kesho akhira kwa ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال ile sadaka unaoitoa haipunguzi chochote katika mali yako pamoja na kuwa ukiangalia kwa macho waona kuwa kweli nilikuwa na elfu moja nikatoa mia mbili imbakia mia nane lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akuhakikishia kuwa haijapungua kwa ile baraka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataijalia katika mali yako na wangapi katika wale wanaotoa tizama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyobariki katika mali zao baraka wakati mwingine mtu aweza kutoa Allah subhanahu wa ta'ala ampa akitoa ampa zaidi mpaka wakati mwingine mtu aweza kuona eh nalipwa duniani hapa nini a ah, ah, si hivyo ni baraka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aijalia katika ile mali kwa yule anayetoa sadaka na wako wengi katika watu ambao waona jambo la kutoa sadaka lampunguzia yeye mali yake kwa hivyo yuwafinya hatoi sasa we kumbuka kuna malaika wawili huteremka kila asubuhi mmoja yasema Allahumma i'ti munfiqan khalafan na mwingine wasema Allahumma a'ti mumsikan talafan ewe Allah wa kwanza sema mpe anayetoa badala njema na mwingine asema ewe Allah mpe yule anayezuia maangamivu katika mali yake kiangalia hivi utakuta kuwa kuna kheri nyingi sana katika mtu kusaidia katika njia za kheri kuna kheri nyingi sana na baraka nyingi sana kwa hiyo sadaka haipunguzi chochote katika mali wama zada Allahu abdan bi'afwin illa izza na Allah hamzidishii mja wake kwa msamaha anaomsamehe mwenzake isipokuwa utukufu kwa sababu mara nyingi watu hudhania kuwa akisamehe yeye basi aonyesha unyonge kuwa hawezi kumlipa yule mtu kwa ule uovu aliofanya lakini ukweli wa mambo katika hili jambo kuwa mwenye kusamehe basi yule ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala humpa izza kwa ule msamaha wake na msamaha mwenzake wama tawadha أحد لله illa rafa'ahu Allah na hata kuwa mnyenyekevu yoyote yule kwa ajili ya Allah akuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua kila anavyojishukisha yeye chini ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyozidi kumnyanyua na hii si kutoka kwake ni Allah subhanahu wa ta'ala anilifanya ili jambo kila akiwa na tawadhu akawa mnyenyekevu kwa ajili ya Allah ikhlasan lillah basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua na kila mtu akiwa na kibri akajiona basi wazidi kudidimizwa chini na wewe tizama wanadamu ndivyo walivyo yule mwenye kibri humchukia na yule ambaye ni mutawadhi mnyenyekevu wampenda binadamu wako hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka wapenda yule ambaye ni mnyenyekevu wamchukie yule mwenye kiburi lakini subhanallah angalia nafsi ya mwanadamu na shetani yamwambia kuwa kule kujiona ndio kuwa juu na kule kunyenyekea kama wewe uko chini lakini mwisho wa kuisha ukweli ni kuwa yule anayejikuza akafanya kibri yule mbele za watu si chochote hakuna mtu amuona ana maana yote mbele yake hata akawa namna gani na ukampata mwingine mnyenyekevu kabisa tena haswa fadhila zake zikiwa nyingi zaidi na akawa mnyenyekevu azidi kuwa mkubwa mbele ya watu azidi kunyanyuliwa mbele ya watu nasema hivi kwa sababu kuna watu wanao sababu za kuwafanya wao kuwa na kibri kwa mfano mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku katika dunia mali nyingi pengine tuweza kusema huyu kwa ile mali ambayo Allah amempa akajiona kama walivyojiona wengine Qarun Allah subhanahu wa ta'ala alipomfungulia katika dunia akajiona na kufanya kibri juu ya watu wake sasa kuna wengine hana chochote yumo yumo tu la huku kwenye dunia hana wala akhera pia hana tabia kisha hakuna mwenye kibri kama yeye alafu cha kibaya zaidi iwe yule mtu yajua madhara ya kitendo hicho kisha iwakifanya na kusudia kwa mfano umuone talib ilm ni talib ilm yataala wa yastakbir ala nnas afanye kibri juu ya watu pengine labda wale wanafunzi anawasomesha awafanyia kiburi wako watu wafanye vituko wewe mwanafunzi amekuja asubuhi madrasa kwa mfano amechelewa basi ataangalia hivi kuna mawe pale nje waona yale mawe yale ishirini yale eh tabeba moja moja yapeleke huko ili iweje basi mwanafunzi atabebeshwa mawe wewe apeleke huko kisha siku ya pili mwingine atambua arekishe huko sasa ndo tuko gani kwani tuko kwenye mazoezi ya kijeshi hapa alhasil aonyeshe tu kuamini kwa juu yenu na vile anavyotembea basi subhanallah kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku ilmu umehifadhi kitabu cha Allah umepewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala akitembea na koti lake akifika mahali atakavuliwe koti ah niekwe haikiwe kando yeye eh, kama bosi akishuka kwenye gari afunguliwe milango na nini Sheikh ashakuja bwana haya mambo ya kwa ahlul bid'ah haya mambo utaona kwa ahlul bid'ah na zaidi utaona kwa khurafi hii ni katika kujiona mtu ukamwona wale siubusiwa mkono sasa hata ule mkono pia hampi hivi eh yoweka chini hivi kuna clip ilisambazwa kama wiki mbili tatu zilizopita nafikiri Indonesia kule watu wambusu mkono basi aweka chini hivi ili wale watu kama wamsujudia wainama chini kisha yanketi kwenye kiti afurahi kabisa yeye yuko juu wenzake wainama chini ili wambusu yeye mkono wake chini huko na huyo usifikirie mwanachuoni jijahili hilo jahili kubwa halina lijualo basi tu kwa mrengo ule mtu yoyote basi ghafla usikia alallama alfahama kama kuna mmoja basi huyo ndio katika baqiyatu mimma taraka alu Musa ndio mwanaochuoni tegemezi East Africa nzima sisi tuko East Africa na tumtambui ategemewa na nani basi bali ulimwengu mzima sadala taratibu shekhe basi na wewe unaisifia kwa kanyua ndevu zote na sharubu kwa mwanachuoni wewe wewe aibu tartibuni jamaa suleteletea watu alafu ghafla waje kusifiwa na nini alafu mtu mwenyewe yua furaha vile anavyosifiwa wewe nenda kaangalie walikuwa vipi mfano akina Sheikh Ibn Baz ambao ni watu walikuwa na ilmu kikweli ama Ibn Uthaymeen ama Al-Albani ziko zimerekodiwa audio ambazo wasifiwa waangalie majawabu yao ni wale wanaochuoni wa kikweli wale na ndio maana Allah akawanyanyua nahsibuhum wa hasibuhum kwa sababu ikhlas walikuwa nao na sidq na hao wengine ambao walazimisha watu waonyanyue juu nani anayewajua hakuna mtu yote watambua waweza kwenda nchi fulani hata kuna mtu akujua hautambuliki kabisa ukitoka tu nje ya mji wako pale ukenda mahali sokoni hivyo kuna mtu wewe mzee bwana usitutie ujinga wako ondoka hapa kumbe uko kwa unshehe lakini hata utambuliki kwa nini kwa sababu watu hawana habari na wewe hasa ndio pale mtu ana lazima saitara ala nnas ili jambo halifanani kabisa na mtu anajinasibisha na da'wa anajinasibisha na ilmu akawa tawadharau wenzake makosa makubwa sana wallahu lmustaan hii hadithi itaeleza maelezo yake insha Allah katika kikao kitakachokuja نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بارك الله فيك